Kvari sebi namaz. Kvari sebi džumu. Apsolutno nikakvu nagradu za to nema. Ha bio, ha ne bio. Isto mu. Zato Allah vas nagradio. Povedite malo računa o tome i povedite računa o svojoj djeci kad ih dovedete ovdje da budu razdvojena i da ne pričaju ovaj naš mjesec dočekali smo učeći Allahove želešanim u riječi kudlu nefsin za ekotul mamut. Svaka će duša smrt okusati. Tako mi Boga ko da juče bilo. I kazali smo da ćemo sa ovog ajeta sjetiti na posljednjoj džumi. Da zaključimo ovaj naš mjesec kao jedan period koji je brzo prošao i koji svjedoči da ćemo isto tako i njih držati ovdje. Samo što mi to ne osjetimo. I što se mi zavaravamo, primijetimo kad drugi stare, a ne primijetimo svoju starost. Wa innama tu osavna uđurakum je umed prijana. A svoje ćete plaće, ono što ste stekli, svoju stečevinu ćete na sudnjem danu dobiti. U potpunosti. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ Onaj ko od vatre bude udaljen, a u džennet uveden, ta je ostvario pravi uspjeh. Ta je postigao ono što je želio. Omel hayatu dunja illa mita'u gurur. A život na ovom svijetu je samo valjivo naslađivanje. Sve prolazi, čovjek se naslađuje i onda na kraju sami protiv sebe svjedok, ali to neće da prizna. prilika je da postači koji su postili trpli glad i žeđ radi Allaha Želešanuhu budu obradovani na ovom i na budućem svijetu. Allah je postačima i vjernicima uopće pripremio džennetske bašće. Pripremio i nežendet. Svevišnji kaže Inna ljelina amanu wa amiru salihati kanet lahom džennatul firdevsi nuzula halidina fiha, la jebuna anha hivola. Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, džennetske bašće, bašća bit će stanište, bit će prebivalište. Halidina fiha. U njima će vječno ostati i ne samo to, la jebuna anha hivola. Neće htjeti da to svoje stanište bilo čime drugim zamijeniti. U drugom ajetu Allah kaže Inna Allahe yudhidu ladhina amanu wa aminu salihati jannati teđeri min tahtiha l'anhar yuhallavna fiha min asavira min zahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir Allah će one koji budu vjerovali dobra djela će njih uvesti u džennetske bašće kroz koje rijeke teku. Kroz koje rijeke sad teku yuhallawna fiha min asawira min dhahab kaže Allah oni će u džennetu biti kićeni narukvicama od zlata volubluha i viserima volibasuhum fiha harim a odjeća će im osvijeriti sve ono što nam je Allah želešanuhu muškarcima zabranio na ovom svijetu to će, to će nam biti dopušteno na onom svijetu da narukvica od zlata i svilena odjeća u drugom ajetu Allah želešanuhu kaže kaže da će Renetlija govoriti. Obrate pažnju na njegove riječi. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور I govorit će Hvala Allahu <clears throat> koji je tugu od nas odstranio. Tuge u džennetu nema. Inna rabbana lagafurun šakur. Zaista je naš gospodar pun praštanja. Mnogo prašta i on je blagodar. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيha lugub, koji nam je iz dobrote svoje dao vječnu kuću u kojoj nas umor neće doticati iako neće spavati nikad. A nikad umorni neće biti. Vola je mesuna fiha lugub. I u toj kući nas nikad malaksalost neće snalaziti. Mnogo je hadisa u kojima Rasulullah alaih salatu wasalam posjeća da je džennet naša prva kuća u kojoj je bio naš pravotec i da je to kuća u koju se vada vrat i za koju vada vrat. Ebu Hurera, <clears throat> radijallahu anhu, prenosi da je Allah u poslanik alaih salatu wasalam rekao sljedeće. Junadi munadin inna lakum an tasihu fala tasqamu abada. Glasnik će povikati. To je u džennetu džennetlijama. Vi ćete vječno biti zdravi i nikad bolesti nećete biti. Wa inna lakum an tahyu fala tamutu abada. Vi ćete vječno živjeti i nikad umrijeti nećete. Wa inna lakum an tashibu fala tahramu abada i vječno ćete mladi biti. Nikad nećete ostariti. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. I uvijek ćete, vječno ćete uživati, nikad nikakvu neugodnost nećete osjetiti. Ovaj hadis je zabilježio imam muslim. U drugom hadisu koji je zabilježio imam al-Tabarani, preko Džabira radijallahu anhu, stoji da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kazao Ennevmu ehul dženneti vala jenamu ehlul džennet. San je sličan smrti. Ili san je druga smrt, a stanovnice dženneta nikad ne spavaju. Nikad neće spavati, a nikad umorni neće biti. Neće braću spavati ni radi uživanja, jer se nekad, nekad čovjek spava nešto je umoran, nego spava da uživa u snu. Neće spavati ni radi umora, ni zbog umora, a ni radi uživanja. U džennetu sna nima. U džennetu je vječni užitak. Ebu Sa'id radi Allahu anhu prenosi sljedeće uh, riječi Allahu aposlanika alaihi salatu wasalam u kojima on kaže da će na sudnjem danu kad stanovnici dženneta budu rasporedjeni u džennet sretnici a stanovnici vatre oni nesretni u vatru da će tada Allah džel učiniti da dođe smrt između dženneta i džehennema u obliku sivkastog ovna. I onda će biti pozvani stanovnici dženneta, o stanovnici dženneta, kada on će svi podići glave i pogledati. Pa će se opitati, znate li šta je ovo? On će reći, znamo, to je smrt. Svi će stanovnici dženneta tad gledati. I reći, znamo, to je smrt. Nakon toga će biti pozvani stanovnici vatre. O, stanovnici vatre, znate li šta je ovo? svi će je pogledati, svi do jednog i reći znamo, to je smrt. I onda će smrt, taj će ovan biti zaklan. Pa će biti rečeno, ja ehler dženneti huludun talamut. O stanovnici dženneta, vječnost vas čeka, nikada umrijeti nećete. O ja ehler nari huludun talamut. O stanovnici vatre, i vas isto tako vječnost čeka, nikada umrijeti nećete. Zašto stanovnici vatre da to vide? da bi se njihova nada prekinula svaka da će ikad izaći odatle. Jer ako imaju nadu da će izaći, lakše će podnosti Bogu. Zašto da stanovnici ženeta ovo čuju i da vide da ne strahuju da će ikad taj njihov užitak proći? Jer kad je čovjek u nimetu, taj nimet u kojem uživa nekad pokvali svijest da bi tog nimeta moglo nestati. Da bi mogla biti neka neprilika koja će taj nimet njemu oduzeti. Pa onda on uživa, ali se isto tako boji da će mu Allah taj nimet uzeti, da neće u njem dugo uživati i onda to njegovo uživanje bude pomućeno. E zato će stanovnici dženneta vidjeti i čuti i bit će im rečeno ja ahlel dženneti huludun salamut. Radi ovih riječi valja osaburti. I radi ovih riječi valja biti žeden dok su, dok drugi nisu žedni. I valja biti gladan dok su drugi siti. I valja se sustezati dok se drugi ponašaju raskalašeno i neodebilno. Imamo ovdje još jedan hadis u kojem Allah poslani kaže da će prva skupina stanovnika dženneta, da će prva skupina vjernika koji uđu u džennet izgledati kao što izgleda mjesec u noći u štapa. 15. dana mjeseca 15. dana lunarnog mjeseca, kad je mjesec pun i kad sjaji, kada ne treba rasvjeta. I kad blista, onako će izgledati lica prve skupine stanovnika dženeta. Jer Sugula dalje kaže, druga skupina će blistati kao što blista najblistavija zvijezda na nebu. Tako će blista druga skupina. Nikudli režulin minhum za uđetan. Svaki vjernik u dženetu imaće dvije žene asmi. Svaka žena imaće na sebi 70 ogrtača, 70 plašteva. Ne zbog zime, nego braću radi ukrasa. I pogled svega toga, kaže Allah, poslanik Ali Salatu Salam, da će se kroz te plaštove vidjeti srž njene potkoljence. U hadisu drugom stoji da će to biti sve zbog ljepote. Tolika je ljepota da se vidi srž u nozi. Ovo je samo dio, a je taj dio hadisa koji nas postiču i koji nam ulijevaju optimizam i nadu da ćemo, ako Boga, biti jedni od onih koje će Allah želešanu na sudnjem danu uzeti u okrilje svoje milosti. I da nećemo biti jedni od onih koje će Allah Želešanu upitati za svaki dinar gdje su ga potrošili. I za svaku minutu u šta su je provali. Rasulullah kaže men nukiša hisaba uzzib. Onaj s kim Allah Želešanu bude svodio račun do utančine, taj će biti kažen. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه Braćo u islamu, ovo nije sve. U džennetu ima jedan užitak. neće premašiti sva ova uživanja. I koji, kad stanovnici ženata dožive, zaboravit će sve druge užitke. Pa čak i hurije o kojima vjernice na ovom svijetu snuju i trude se ne bili ih zaradili. Dok stanovnici ženata budu uživali, dok budu u tom užitku, ili budu u toj neizmjernoj i neizrecivoj sreći, pojavit će se iznad njih jedan veliki, veliki nur, jedna svjetlost. I onda će svjetlost od koje će sad džennet zablistati. I onako blistav i lijep. I onda će čuti glas i radi ovog treba usaporti. Ja ehlel dženneti salamun alaikum. O stanovnici dženneta, salamun alaikum. Neka je mir vama. To će im reći Allah za lešanu. Allah će im se obratiti. Ja ahlal džennati salamun alaikum. Kako će oni odgovoriti Allahu za lešanu? Reći će mu Allahumma enti salam. Wa minke salam tabarak te jadan dželali u ikram. Ovo je ona dova koju mi učimo poslije namaz. Allahumma enti salam. Allahu ti si mir. Ominke salam. I od tebe dolazi svaki mir. Tadavak te jadam dželani ulikam. Uzvišen budi od ti koji posjeduješ plemenitost i veličinu. Allahumma ente salamu, aminke salam, tabarak te jadam dželani ulikam. Allah želešanu mu tad će im reći poželite, tražite od mene. I u vas će svi povijekati kad rodina farbana. Allahu, mi smo zadovoljni. Pa budi ti zadovoljan nama. Kaže da Allah Đelešanuhu njima bude zadovoljan. Allah će im odgovoriti o stanovnici ženeta. Da ja nisam vama bio zadovoljan i sad ne biste tu bili. ovo je dan kad ću ja dati više, ja umud me zid, kad ću ja dati svima više, tražite od mene, pa će u glas povikati. A to je jedna doba koju učimo još večeras na kunut namazu. Na vitr namazu na kunut dobi. Reći će Edna ođhek nam dur ilaj. Gospodaru, pokaži nam svoje lice da gledamo u njega. Islamski učenjaci kažu da je gledanje u Allahovu Želešanu u lice najveći užitak stanovnika dženeta i najvrednije zašto se onaj ko se trudi treba truditi. Kome bude uskraćena na ovom svijetu svijest o ljepoti gledanja u Allahovu lice, taj ga neće gledati. Ko ne bude na ovom svijetu žudio da vidi Allahovu Želešanu u lice, taj ga na ovom svijetu neće vidjeti. I onda će Allah Želešanu otkloniti sve zastore. Ne jedan zastor, nego sve zastore će ukloniti. I da Allah nije odredio da ne izgore od svjetlosti njegovog lica, kaže islamci učenjaci da bi svi izgorili u džanetu. Ali Allah odredio da mogu u džanetu biti Allahovo lice i zato će ga vidjeti. I kaže da će Allah želešanuhu tog dana, tada kad vjernici vide njegovo lice, razgovarati sa sve jednim vjernikom ponaosa. I onda će reći, sjećaš li se ti? Upiteće čovječe, toga i toga dana na dunjalku da si uradio to i to. A čovjek će se začuti reći, Allahumme, elem takfir li, Allahu, zar mi to nisi oprostio? Vjernik će se začuti, gospodar moj, zar mi, zar mi to nisi oprostio? Da će mu Allah reći, jesam, ja sam ti oprostio i zato što sam ti oprostio, ti si sad ovdje gdje jesi i uživaš ovim blagodatima. Nakon svega ovog, a opet kažem, ovo je jedan dio, neka svako od nas razmisli, nek podvuče crtu i nek razmisli isplati ili se osagurti ili se ne isplati. Je li ovo što vidimo oko sebe i ovo u čemu drugi uživaju vredno svega ovog? Da sve ovo žrtvujemo i da sve ovo izgubimo, da ovo sve izgubimo nepovratno. Na dan kad više kajanje koristiti neće i na dan kad više niko nikom neće moći pomoći. Molim Allaha Želešanuhu da nas obaspe svoju milošću. Gospodaru, tako ti tvoje milosti Allahu dari.